Энд хандрат хамт байх хөр тугай. Лукийн бичсний дагуу Сэмбидэний ариун талаас уншууллаа. 그릇 가세르브르트 후나민 털럭 야울럭 투하이 제자르 아구스틴 자르시 가르치 이는 구이리니 сэрийн загирагч байсан үед хийсэн анхны толлог байлаа. Толлогот бүртгүүлэхээр бүгд өөрөө өөрийн төрөлхөө хот руу явцгаав. Йосеф Таидын үтмийн хүн байсан түр Пасхалийн Назар хотоос Юдэг зорийн Бэтлехэм гэгддэг Давидын хот руу хүүхдтэй болсон Сүйдбус бүсгүй Мариагийн хамт бүртгүүлэхээр явав. Тэднийг танд байх үед Мариагийн нарайлах өдрөн болж тэр уугаан хүүгээ төрүүлж түүнийг давуунд ороож тэжээлийн тавшин дотор тавь. Учир нь дээн буудагт тэднийг хөнөглүүлэх өдрөөрөө байсангүй. Тэрэг хазар хэдэн хончид сүргийг манаад шүнд хэд хноглоос байжээ. Тэнд эзний тэнгэрээс тэдний өмнө зогсоод эзний цог завлаан тэдний эдгийн хайранд гисэнд хончид үлэмжийн айдас гарчжээ. Тэнгэрээс тэдэнд бүү айтун харагтун би бүх хар түмнийг үлэмж байрлуулах цэг мэдээг та нарт авчлаа. Өнөөдөр та эдийн хотод Аврагчи эзэн Есүс Христ та нарын төлөө мэдлээ. Хичээлийн төвсөнд байх даавууд үлдээсэн яг хүүхүүд хүүхдийг та нар орж харна. Энэ нь та нарт тэмдэг бүлэн гэлээ. Гэнэт өнөөх Тэнгэрийн элчийн хамт олон тооны тэнглэг дайцид үзэгдээд Бурханыг магтан дээр өндөрт альдарын Бурхан Бурханд байх болтугай. Доор газар тамар тавнын түүний таллыг бүрсэн хүмүүст байх болтугай гэцгээв. 그 무렵 아우구스트 황제에게서 칙령이 내려 온 세상에 호적 등록을 하게 되었다. 이 첫 번째 호적 등록은 퀴리니우스가 시리아 총독을 있을 때의 실시되었다. 그래서 모두 호적 등록을 하러 저마다 자기 고향으로 갔다. 요셉도 갈릴리아 지방 나자렛 곳을 떠나 유다 지방 베들레헴이라고 불리는 다윗 고을로 올라갔다. 그가 다윗 집안의 자손이었기 때문이다. 그는 자기와 약혼한 마리아와 함께 호적 등록을 하러 갔는데 마리아는 임신 중이었다. 그들이 거기에 머무르는 동안 마리아는 해산날이 되어 첫 아들을 낳았다. 그들은 아기를 포대기에 싸서 구유에 뉘었다. 여간에는 그들이 들어갈 자리가 없었던 것이다. 그 고장에는 들에 살면서 밤에도 양들을 지키는 목자들이 있었다. 그런데 주님의 천사가 다가오고 주님의 영광이 그 목자들의 둘레를 비추었다. 그들은 몹시 두려워하였다. 그러자 천사가 그들에게 말하였다. 두려워하지 마라. 보라, 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너에게 전한다. 오늘 너희를 위하여 다윗 골에서 구원자가 태어나셨으니 주 그리스도이시다. 너희는 포대기에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 보게 될 터인데 그것이 너희를 위한 표징이다. 그때 갑자기 그 천사 곁에 수많은 하늘의 군대가 나타나 하느님을 이렇게 찬미하였다. 지극히 높은 곳에는 하느님께 영광, 땅에서는 그분 마음에 드는 사람들에게 평화. 에지니 욱. 메리 크리스마스. 셀프식 어떤 비슷한 입장을 주제 그게 해야 되는 것을 이들이 아우라 예수 스승 멘트승 바링우들이 바이르멘트 그러게 에, 뭐 몽골어로 인사할지 영어로 인사할지 고민 아니 몽골어로 한국말로 할지 고민하는데 차라리 영어가 낫다는 생각이 들었습니다만은 그래도 또 한국말로 더 인사하겠습니다. 우리 특별하게 성탄절 인사는 없어요, 그죠? 메리 크리스마스, 마, 메리 크리스마스 말고는. 그래도 성탄절 축하드립니다. 예. 자, 오늘들은 디, 아, 미니 홀트, 크리스마스 바이링 것들을 보여. 아, 다행하면 실팅 바이링 것들은 야마라 어떻게 배의 올. 오따 울적을 베스만에 아항 두스나라 팀에 순도 이리 뚜꾸이 베스 무르틀러 아인 바이링 것들을 어서 후무스 이득 Тэгээд удаан үйлзээгөө байсан манай хүмүүстэй үйлзах боломжтой гэж боддог. Ерөнхийдөө удаан идэхгүй хүмүүсээс асуухаар яагаад ойрх үед сүмдрээр идэхгүй ээ гэж асуухаар удаан яагүй байсан учраас очихч идчих байна. Хүмүүс намайг шоолхвол яах уу? Ингээд санаа зовдөг. Харин Крисмас баяраар нь имерхөө тий бодохгүй имерхөө юм бодохгүйгээр чөлөөтэй ирдэг юм шиг санагдаж байна. Тэгээд Крисмас баяраар мөн аврагч дахин амжилсан 바이링 우드롤 오따 올적을 байсан хүмүүсийг хараад аа за одоо ирсэн юм чинь цаашдаа бас ингэ сайн ирэх байх уу гэж бодоод энэ мөрөдөлтэй бодоод амьдрахдаа дараагийн баарын өдрөө дахиад удаан уулж байгаа байсан хүмүүс дахиад тий аа одоо ирсэн юм чинь үргэлж ирэх билүү гэж бодоод мөрөдөлтэй болохоор дараагийн баарын өдрөөр дахиад удаан ирэх байсан манай ахын туснараа олон ирсэн бэ гэж мэндлэхээр боддог юм аа Тэгээд хүмүүсээ дараагийн байрын өдрөө дахиад үлжээ. За мөрөдл мөрөдөлтэй болохосоо тий тэгэж болох. За а мэдсэн байрын өдрийн өдрөөрөө манай харийн сургуулийн хүүхдүүд нь тий өглөө өнөөдрөө өдрөөрөө мисаны дараа бас авиас авиас үзүүлэх өөрөөсөө ямар нэг нэр нэр хийсэн тэгээ том бэлэгээ авсан байна. Тэгээд бид нар манай олон хүмүүс сүмдэр өнөөдөр ирсэн хүмүүс бас өөрөөс өөрснийхөө зүгээс цаг цаав гаргах хэрэгтэй байсан биз дээ. Мөн сүмдэр ийм олон хүмүүс ингээд угтахын тулд манай багш нар юм уу ажилч тэгээд тарийн юм итгэгч нар нь ирээд сүмийн цэвэрлэгээ, цэмэглэл бүх юмд бас санаа тавьсан байна. Ийм бүх хүмүүст баярлалаа гэж яримээр байна. Тэгээд энэ барын өдрийг өөрсдийнхөө зүгээс хитснээ хэрэг хэрэг хэмжээгээр бэлтгэсэн бэ гэхээс энэ баярын өдөр нь тиймэрхүү хэмжээгээр өөртөө ирэх магадгүй. Би дайр үед нэг үзсэн кино санаж байна. Тэр хоёр ба яг ингээд дайн хийсэн байхгүй юу? Дайн хийхээр харин яг орчин үеийнх бишээ бүр ирээдүйн ямар нэг кино байсан. Тэгээд дайн хийхээр байгалийн ямар нэг гамшихаас болохоор олон жил хүүхд өрөөсө төрөхгүй. Тэгээ хоёр ба байнга дайн хийхээр Тэр хитэн ерөөс ойрхон хитэн жил ерөөс төрөхгүй байсан хүүхэд тэр өдрөөрөө нэг хүүхэд төрсөн. Тэгээ энэ хүүхдээ уйлвал яах юм аах тийм ээ хоёр баг дайн хийцэг юм чинь. Нөгөө тал хаана сайн мэдхгүйгээр ингээд тал нуугаад ингээд явах явахдаа энэ хүүхэд гинэт уйлсан. Тэгэхээр бүгдээрээ чинь хүүхэд нь яг тэр түүний аав ээж хаашаа явж байгаа гэдгийг шууд хүүхдийн туу хоолой сон уйлж байгаа хоолой сонсохоор шууд мэдсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо одоо өвссөн гэж бодсон мөртлөө яг бөөдөлцөхөөр яг бэлтгэс бэлэн байсан хоёр багийн бүх хүмүүс нь гинэт тэр үгийн тэр хүүхдийн уйлаахыг сонсохоор буу доошоо тавьсан байна. Тэгээ тэр хүмүүс бүгдээрээ хүүхдэн хിവэрэ уйлж байгаа ямар ч туу хоолой чимээ гарахгүй зүгээрөө уйлж байгаа хүүхдийг туу игээд алах бүр тий сонсохдгүй үртэл хүлээгээд 디자 보리 앞으니까 다 해도 못 쓰세요. 팀에 이스릭 이스릭에 자림은 자림은 비시 유력히도 야쇼 후후트인 밑에서 애지기 хойд байнга уйлаад шүн сэрэд уйлаах маш ядаргатай байх уу те харин зарим нь хүүхдүүдийн ингээ уйлж байгаа хүүхдүүдийн туу эсрэг яг эсрэгээр их тайваныг өгдөг юм мөн хүүхдийн байдал бас иймэрхүү маягаар анх Тайваныг яг биелж өгдөг. Сая энэ удын жив бид нар янз янз ялангуяа Сириа гэдэг улсд террор зөнд байсан тийм ээ. Тэр үед Сириагаас олон хүмүүс өөрийнхөө орон нутгийг орхиод цугцсан. Тэгээ гараа явсан байна. Тэгээд олон хүүхдүүд чиглэсэн хүмүүс өгсөн байна. Энэ бүгдийг ийм иймэрхүү байгаа явдлыг шууд хүмүүсийн явдлын тухай хүмүүсийн анхаарал татсан хэрэг юу байсан бол нэг 3 настай хүүхэд күрд гэдэг ярьдаг тэр хүүхдийн үхлээс болохоор олон хүмүүс аа одоо энэ асуудал маань нэрэ үнэхээр хүнд юм аа гэж бодохор болсон. Сириагийн дотор хിവэрэ Орос цэргүүд юм уу Сириагийн нөгөө засгийн дараагийн нөгөө тэр цэргүүд нь бас ингээд онгоцоор бөмбөгдөх олон хүмүүс айсан та нараа мэдээгээр үүнийг үздэг штэ тий. Үүнийг хичээ бүх олон хүмүүсийн анхаараар татаад орос үүн энэ энэ нөгөө тэр онгоц цороо бөмбөгдөхөөр болсон юм бэ гэвэл 5 настай хүүхдийн зураг гарсныхаа дараа тэр нь ирэнд юу байсан бэлээ умнаа такны шиг явцдаг тий. Түүний тон гэрбул нь аав ээж нь өгсөн мөртлөө нөгөө 5 настай хүү хүүхд ганцаараа үлдсэн тэр зургийг хараад төрө зурж хийсэн чинь Монгоцоор бөмбөгдөх хой болсон байхгүй юу? Зарим нь бинараа яг ингэж хүүхдийн хүү мэдээж хэртэ шүн хамаагүй цагаар босоод хүүхдс ингээ уйлахаар мэдээж ихшүү байна л да. Харин хүүх уйлж байгаа хүүхдийн тоо хоосой биднийг сэргэдэг. Одоо юу хийх ёстой гэдгийг мэдгүйгээр байсан хүмүүсийг сэргэдэг байхгүй. Огсоо сэрсэн хүн юу хийдэг вэ? Огсоо сэрэд юу хийдэг вэ? Өө хийх юм байхгүй дахиад үнд. Үнддэг билүү? Сургуульд явах ёстой хүн байгаа. Ажил руугаа явах ёстой хүн бас байгаа. Өөрийн хүүхдүүдийн хэтлөө огсны цай бэлтгэж өгөх ёстой аав ээж байдаг. Огсоо босоод хийх ёстой зүйлийг хийхин тул эрэгтэй хүмүүс нь хичээдэг. Харин хийх юм байхгүй бол огсоо босоод өө өнөдөр хийх юм онцхон байхгүй. Зүгээр дахиад унтах байх уу? Үүнийгээ сэрсэн хүн хийх ёстой зүйлсийг хийхин тулд гүйцэтгэв. Сүсгцнүүдийн амьдрал байдлаар чиглэсэн. Тэнгэр бурханд шүтсэн хүний байдлаар чиглэсэн чинь зэрсэн хүн бинаас хэрэх ёстой. Өнөөдөр төрсөн ялах Есүс биднийг имэрхэн маягаар сэргэдэг. 3 настай күрд, 5 настай такниш имэрхүү хүүхдүүдийг хараад энэ ертөнд олон дэлхийд байгаа олон хүмүүсээс сэрсэн аа энэ нэрэ болохгүй байна. Ингиж болохгүй байна. Үүнийг зогсох, зогсох, зогсоогох хэрэгтэй байна. Гэж олон хүмүүсийг сэргэлсэн байгаад байна. Өнөөдөр төрсөн ялхын Есүс биднийг сэргихийн тул дахин ахын төрж байна. Мэдээж нэг удаагаар болон гэвэл бид нар дахин ахын имерхүү 12 сарын 24 5-нд байнга ингэж тэмдэглэх шаардлага байдаггүй. Харин хүмүүс ерөнхийдөө сэрэлсэнийхээ дараа явандаа мартдаг Тийм учраас арахгүй жил болгон бидний сэргийхэн тул ялах Есүсн өөрийнхөө хүүхдэд яаж үйлд блэ? Нэг одоо сая хүүхд үйлсэн тийм. Нэ үйлснийхаа дараа хүмүүсэд сэрдэг. Сэрсэн хүний байдлаараа амьдрах нь би нараа юу хийх ёстой вэ? Оо итгэгчийн байдлаар босоод оглоо сэрсэнийхаа дараа оо би ерөөхдөө сэрсэн Би хийх хүн байхгүй. Би энэ ертөнцийн төлөө өө би ямар сүртэй юм бэ? Миний зүгээс хийх хүн байхгүй гэж бодож байгаа хүмүүс гэвэл байгаавал нөгөө 3 настай хүүхдийн өгсөлийн тухай бодоорой. Бүх аав ээжүүдийг алдаад ганцаараа тэр маш бохир болоод тэр сууж цусцээ сууж байсан тэр тэр 5 настай хүүхдийг бодож үзээрэй. Бидний нийгэм ойрхонд бас иймэрхүү асуудал зөндөө байдаг цогцсон аваар жудалсан хүүхэд ачуу ээлд байгаа бол түүнийгэ бодоорой. Өсгөлсөнд ороод ерөөсөө тийм ээ өгсөн олон хүмүүс бодохоор сэрсэн хүний байдлаараа би юу хийх хэрэгтэй мэдэхгүй байна би дахиад унтлаа. Энэ санаа ямар уучлаараа имерхүү хэрэглэснээс тэнийг гэдэг мэдчих байх тийм ээ. Манай ялах Есүс энэ жил бас сая дахиад 응애 гэдэг үг хэлээ요. биднийг сэргэлсэн. Түүрүү тээр эрх мэдтэй хүмүүсийг сэргээж бидний сайн удирдаж өгнө үү гэж бид нараа гуйхын тул биш. Хүн болгонд байгаа. Яг өөрийнхөө зүгээс хийх өөрийнхөө байгаа байд яг барьсал дээр өөрийнхөө байгаа газар дээр хийх хүсэж үйлийг хийгээхин тул дэмжихийн тул биднийг сэрсэн сэргээсэн. Битгий дахиад унтаарай. Ялхах Есүсийн төрөлсөн түнгэж сая төрөлсөн ялах Есүсийн тэр дуу хоолойгоор үйлсэн тэр хоолойгоо сонсоод сэрсэн манай итгэгч нар өөрийнхөө гэр бүлийн төлөө орон нутгийн төлөө мөн хичүү байдалтай хүмүүсийн төлөө энэ ертөнцийн төлөө хийх юм байгаа юу хийх ёстой гэдгийг сайн мэдэхгүй хүмүүс байгаа бол хамгийн түрүүг эхлээд цавирлаас эхлээр Есүс минь би юу хийх ёстой гэдгийг ерөөсөө мэдэхгүй байна. Намайг сэрсэн хүний байдлаар амьдрахын тулд намайг удирдах өгөөч хэмээн цавирах хэрэгтэй байна. Тэгвэл ажил дээр ажил руугаа явах юм байна. Сургуульд явах юм байна. Гэр бүлийн төлөө, оглоны цай бэлтгэх юм байна сэрэлсэн сүсгтнүүдийн байдлаар хийх юм цаавал олгодно. Одоо хийж тэгсэн чинь одоо хүртэл сайн мэдхгүй хүмүүс байгаа бол би нэг арга зааж өгнө. Мэндсэн байрын өдрийн өдрийн баяр баясгал яг хэрвээ таны гэр бүлийн дундаас сүнд ирдэггүй хүн байгаа бол очоод Merry Christmas гэж мэндлэхгүй юу? Бидний аврагч Есүс төрсөн байна. Merry Christmas. Сургууль дээр үйлчилсэн найзуудтайгаа Эсвэл танай ажлаараа үйлдэлсэн хүмүүс цайгаа Есүсийн нэрээр мэндсгэ байртайгаар мэдлэв мэдлэвэл яг зэрсэн хүний байдлаараа хийх ёстой зүйлийг анхны алам болж байгаа маа. Ялгын Есүс энэ цэцэг байдлаараа энэ өчгүй байдлаараа юу хийх боломжтой билээ? Харин эсгээр дүнгийн сайтруулсан хүүхдийн тэр дуу хоолой үнэхээр энэ ертөнцийг сэргэх боломжтой болно. Та нар бүгд сэрсэн хүний байдлаар амьдрах хэм тул хичцгээе. Түр зөрөө товчоод солонгосроор ирнэ. Өнөөдөр мис айгу удаан байна. Тэгээд өнөөдөр гурван хүмүүс бас бадсан авах гэсэн байхгүй юу. Тэгээд аа энэ мисаны ихлээр жоохон тайварлах гэсэн чинь боломжгүй байсан ба. Тэгээд номлолын дараа гурван хүмүүс шинээр бадсан авахын тулд тэгээ манай бүх итгэгчнэр нь 가정스틸들에 이드이 우리 그리키테벤 자, 우리 한국 형제자매님들에게 다시 말씀드리겠습니다. 어디 있어요? 손 들어봐요. 네, 손만 보여요. 2층에. 1층에 <laughs> 또 계시고 그래요. 아, 그냥 좀 이렇게 줄여서 말씀을 드리겠습니다. 아기의 울음소리, 물론 저는 이제 애를 키워보지 않았으니까 그 어려움을 정말 동감, 공감할 수는 없지만 애가 시도 때도 없이 울면 부모님도 정말 힘드시죠, 그죠? 예, 새벽에 깨, 새벽에 깨서 울면 굉장히 힘들 거라는 생각이 듭니다. 그래서 키우고 있는 부모 입장에서는 애가 어쩔 때는 지옥을 만들기도 하지만 실제로 세상에서 아기의 울음소리는 세상을 이렇게 역설적이게도 세상을 깨우는 그런 소리를 많이 내게 됩니다. 세상에 이번에 시리아 특히 2016년에 참 많은 사건들이 있었는데 시리아에서 있었던 그 내전 사건 ISIS들로 인해서 벌어졌던 내전 사건이나 시리아 정부군과 반군의 싸움이라든가 이런 모든 것들에 대해서 세상의 이목을 집중시켰던 것은 그 해변가에서 죽어간 그 세살짜리구르디라고 우리가 부르고 있는 그 아이의 죽음이 담겨진 사진 한 장이었습니다. 또 러시아와 시리아 정부군의 폭격으로 인해서 폭격이 계속됐던 것을 잠시나마 멈추게 했던 것은 그 다섯 살짜리 부모를 다 잃고 혼자서 머리에 피투성이와 먼지를 뒤집어 쓰고 앉아서 사진을 찍혔던 그 코르딘이라는 코르니스라는 그 다섯 살짜리 아이의 사진 한 장이 잠깐이지만은 러시아와 정부군의 폭격을 멈추게 했었습니다. 그래서 아기 예수님이 이 힘없는 모습으로 가장 약한 자의 모습으로 세상에 태어나는 의미가 무엇일까? 세상에 평화를 주기 위해서 어떻게 평화를 줄까 하는 것에 대한 의문을 가지고 또 고민도 했었어요. 근데 올해 1년에 작년과 올해 있었던 1년의 사건들을 보면서 어쩔 때는 이 아기의 울음소리가 실제로는 세상을 깨우는 소리가 되는구나. 이 가장 약한 자의 모습이 실제로는 가장 강력한 힘이 되는구나. 그렇기 때문에 예수님은 그 악의 모습으로 세상에 다시 오실 수밖에 없었구나라는 것을 느끼게 됩니다. 저희가 아, 아침에 일어나셔서 아침에 일어나셔서 뭐해요? 학생들은 학교 가고요. 직장인들은 일터에 가고요. 또 부모님들은 학교 가나 혹은 직장으로 가는 사람들 을 위해서 아침 식사를 준비할 겁니다. 모두가 아침에 내가 해야 할 일이 있고 가야 할 곳이 있기 때문에 아침에 일어나서 다시 엎어지지 않고 할 일을 하기 위해서 움직입니다. 만약 정말 일어나서 할 일이 아무것도 없다. 아무것도 할 일이 없으면 일어났다가 시계 한번 보고 다시 잘 거예요. 그죠? 예. 그래서 할 일이 있는 사람과 할 일이 없는 사람은 깨었을 때, 깨어, 우리가 잠에서 깼을 때 무엇을 할지를 분명하게 알 수가 있습니다. 일단은 우리가 세상을 향해서 신앙인들 역시 이렇게 깨, 방금 아기 예수님이 울음으로써 이 아기의 목소리를 우리를 깨우고 있어요. 왜 이런 어린아이의 모습으로 다시 오실까? 매년 우리를 깨울 수밖에 없습니다. 그렇게 깨어난 우리는 그럼 어떻게 살아야 하는가? 신앙인으로서 어떻게 살아야 되는가에 대한 고민을 해볼 수밖에 없어요. 근데 내가 아침에 일어나서 할 일이 아무것도 없네. 아니, 아침에 일어나서가 아니라 신앙인으로서 뭐 해야 되지? 할 일이 아무것도 없네. 라고 생각하시는 분들이 계시다 한다면 방금 제가 처음에 얘기, 예시로 말씀드렸던 그 세살짜리 아이의 죽음. 우리가 깨어나지 못했기 때문에 그 아이의 죽음을 막지 못했습니다. 다섯 살짜리가 자기 부모를 형제를 다 잃을 수밖에 없었던 사건들 역시 우리가 여전히 깨어나지 깨어서 살고 있지 못하기 때문에 벌어지는 일입니다. 우리 주변에서 일어나고 있는 너무나 쉽게 벌어지고 있는 가정폭력이라든가 혹은 기아로 죽어가는 사람들이라든가 이런 모든 문제들은 우리가 깨어있지 못하기 때문에 벌어지는 일들입니다. 특히 한국, 우리 같은 경우 우리 한국에서 벌어지고 있는 수많은 지금 어떤 때, 때인지 우리 한국 분들 특히 잘 아시죠? 이 시국에 우리가 이런 일들이 왜 벌어졌을까? 깨어있지 못했기 때문에 벌어졌고 지금 8차에 걸쳐서 9차에 걸쳐서 계속 광화문에서 모여서 소리 를 멋있게 지르고 촛불 집회를 하는 건 우리 깨어있는 사람입니다라는 것을 보여주기 위한 겁니다. 깨어서 내가 뭐 해야 되지? 잘 모를 때 내가 깨어있지 않아서 벌어졌던 일들, 내가 깨어있는 사람으로 살지 않았기 때문에 벌어졌던 일들을, 벌어지고 있는 일들을 생각해 보십시오. 그랬을 때 우리 신앙 깨어, 악의 흐름소리로 일어난 신앙인들이 무엇을 해야 하는지는 우리가 분명하게 할 수가 있습니다. 예수의 악기는, 예수 악기는 올해도 응애 그러면서 세상을 깨웠습니다. 깨어난 신앙인으로 살아가시고 제발 다시 잠들지 마십시오. 그렇지만 우리는 나약한 인간이기 때문에 또 슬슬 졸리기 시작합니다. 내년에 다시 야긴 예수님이 우리를 깨우기 위해서 응애하고 우리를 깨우기 위해서 오실 이유가 우리가 1년 동안 그걸 버틸 수가 없어요. 또 잠듭니다. 그렇지만 다시 졸리고 잠들고 무기력해져서 누울 때 그 전까지는 깨어난 사람으로서 아기 예수님이 나를 깨웠으니까 그 깨우는 사람으로서 해야 될 것을 찾기 위해 노력하십시오. 아기 예수의 울음소리를 듣고 일어난 신앙인은 가정을 위해서 또 나라를 위해서 어려운 사람을 위해서 세상을 위해 할 일이 있습니다. 무엇을 해야지 내가 깨워, 깨우는 사람으로 무엇을 해야지 잘 모르겠으면 일단 기도부터 하세요. 예. 제가 뭐 해야 될지 잘 모르겠습니다. 좀 가르쳐 주십시오. 기도부터 하세요. 그리고 그러면 일터에 가듯이 학교에 가듯이 가족을 위해 식사를 준비하듯이 신앙인으로서 해야 할 일들을 찾게 될 것입니다. 그래도 여전히 모르겠다. 그러면 일단 첫 번째 발걸음으로 성탄 인사를 주변에 하십시오. 그냥 메리 크리스마스 다른 사람들 다 하듯이 하시지 말고 우리 구세주 아기 예수님이 태어나셨습니다. 평화가 당신과 함께 있기를 빕니다. 라고 신앙인답게 인사를 전하십시오. 그냥 메리 크리스마스 하면 아, 누구나 하는 것처럼 가볍게 지나갈 수 있으니까 구세주 아기 예수님이 세상을 위해서 탄생하셨습니다. 성탄을 축하합니다. 라고 주변에 나는 신앙인이라는 것을, 나는 깨어있는 사람으로 살아가, 살아가고, 살아가고자 한다는 것을 주변에 드러내시기 바랍니다. 가장 약한 아기의 모습으로 태어나신 가장 약하고 연약한, 연약한 아기의 모습으로 태어나신 구세주 예수 그리스도는 그렇게 세상을 깨우기 위해서 올해 다시 오셨습니다. 함께 기뻐합시다. 자, 두루조루 베자가드만의 어, 시내를 바치상 학가 이뉴스 나 오늘 성세, 영세식이 있습니다. 그래서 세 명의 우리 학생들이 오늘 영세를 받, 받게 돼요. 그래서 세례식